companys, esteu escoltant l'espai radiofònic lliure, autogestionat, radical i dissident de V de Vivenda a Ràdio Bronca 104.5 de la FM. Com ja sabeu, som un conjunt de persones organitzades de forma lliure i oberta en assemblees populars apartidistes i que lluitem per una vivenda digna i perquè, deixi de, perquè deixin de jugar amb el nostre dret impepinable a un lloc per viure sense haver d'hipotecar les nostres vides per sempre perquè viu com tu vulguis, no com vulguin ells. veure, <laughs> faltava dir eh, el nostre dret impepinable. <laughs> és que he dit impepinable només, perdó, eh, queda molt malament. Bueno, actualment són moltes les assemblees que actuem conjuntament. Tenim la de Barcelona, amb Poblenou eh, eh, i Nou Barris, l'Hospitalet, amb Sant Vicenç dels Sors, Terrassa, també Sabadell, Sant Quirze del Vallès i Sant Cugat del Vallès. L'Assemblea de Magdalenes es reuneix cada dimecres a les 8 al carrer Magdalenes, número 13 de Barcelona, o vuit i mitja, més que res tampoc perquè no estiguis mitja hora ja esperant, eh? <laughs> que últimament... Eh, estem just al darrere de l'edifici de la funesta Policia Nacional de la Via Laetana. Per conèixer els horaris, llocs de reunió i webs de la nostra assemblea, de les nostres assemblees, perdó, podeu visitar eh, bcn.vdevivienda.net. Eh, no cal que posis http barra barra i tant, poses això i ja, i ja surts. Si voleu contactar amb la gent del programa per deixar notícies, queixes, cabòries, etc., ens podeu escriure al següent, al següent email. Eh, radio v de vivienda, vivienda, tot junt, radio v de vivienda, arroba gmail.com. Avui som la Clara, el Cri, la Cris, <laughs> el Marcos que us parla. <laughs> He canviat el sexe. Estem fins, estem fins avui. L'he eh? canviat, he canviat el sexe. <laughs> el Carles, que avui és el seu primer programa, després de eh, dos... Eh, I bé, durant el programa d'avui us posarem al corrent de, per exemple, que el VIP no és només una categoria de viatges de luxe, comprovarem que el senyor Reina <laughs> segueix preguntant hi de lo mío?», i que Barcelona batega pel sotex de luxe. Eh, també eh, tindrem la, a la secció d'UV Vivences tindrem la trucada especial d'un activista d'UV Vivienda de Madrid en relació a la mani que van tenir ahir dissabte per la, pels detinguts que, que, que, que hi va haver a la primera mani, em sembla, d'UV Vivienda de Madrid en el seu moment. Radio V de Vivienda Radio Bronca 104.5 de la FM. l'hotel l'hotel W. Els desitjos són veritablement el nostre objectiu. Amb el servei Watcheva o Eneva, nosaltres convertirem en màgics els teus moments especials i transformarem els teus somnis en realitat. El que tu vulguis, quan tu ho vulguis. Doncs increïble, però cert. Aquesta és la propaganda que s'anuncia a la pàgina web de l'Hotel W, l'Hotel Vela. Aquesta monstruositat descomunal que s'està construint al final de l'Avinguda Borbó. Um, no sé si sabeu del que estic parlant, és l'hotel aquell en forma de vela, que és el disseny del Bufill, del Ricardito Bufill. I, bueno, eh, parlem una miqueta perquè darrere d'aquesta gran façada s'amaga bastanta merda, que diguem. Per començar, eh, bueno, la propaganda diu el que tu vulguis quan tu vulguis. Eh, em pregunto si els veïns de la Barceloneta és exactament això el que volen i quan ells ho volen. Un edifici que taparà totalment la línia de costa i que, a més, mm, bueno, eh, generarà una sèrie de dificultats a l'hora de, de, de, bueno, que modificar l'escollera i el curs de les onades. A part de tot això, és una, una construcció que vulnera la llei de costes, perquè està construïda a 20 metres de la costa i bueno, això el Carles segurament ens ho podrà explicar millor. Però... Fins als 100 metres, tot il·legal. Tot il·legal. Tot il·legal. De fet, es van derruir un mogollon de xiringuitos de la Barceloneta de, sí. perquè estaven vulnerant la llei sí, de costes. Ara han posat els seus que ja no els vulneren. Maletinaje. Els dels seus, els dels seus amiguetes. els dels seus amiguetes. doncs sí, i no només això, sinó que també eh, està construït en el terreny de l'autoritat portuària de Barcelona, que és una instància pública, i tot i així no s'ha fet públic la forma d'adjudicació del projecte. O sigui, en, un, en el terreny de l'autoritat portuària el que s'hauria de fer és un concurs, suposo, i aquí en cap moment s'ha donat, s'ha vist a la llum aquest, aquest procés, uh, simplement s'ha adjudicat a, a la constructora. Uh, la constructora, que eh, la, és l'empresa Nueva Bocana, que està formada a parts, a parts iguals per quatre constructores bastant conegudes. És forma, uh, Fomento FCC, Fomento de Construcciones y Contratas, Comsa, OHL i Sacresa. Uh, no sé si Sacresa us sona, és la que té és la, de la, la que està en el pla Caufec, que té un 85% del pla Caufec, que és la que va fer fora... Bueno, jo sempre que penso en Secresa me'n recordo del, del ballet aquest de la, del pla Caufec, sabeu? Aquell que sempre diu la monstruosa Secresa em va guanyar... Bueno, doncs són malos, malíssimos de verdad. I també tenim que OHL, una de les quatre, juntament amb Funda, eh, Fomento de Construcciones i Contrates, Comsa, OHL i Secresa, doncs OHL, el seu director, està, bueno, està en procés judicial perquè, per un tema de corruptela, també. O sigui que tenem la crem de la crem. De fet, es demanen dos anys i deu mesos de, de presó per Juan Miguel Villarmir, que, bueno, el, això, anticorrupció, havia desviat gairebé un milió i mig d'euros mitjançant factures sense justificar un gran personatge aquest. Podríem parlar també algun dia. Per ajudar els pobres, segurament. Sí, la presó... Sí. sí, és Robin Hood. És Robin Hood, és Robin Hood. De fet, és el president i el vicepresident, que jo això no sé si és acumulació de càrrec, <laughs> però bueno, el tipus ahir... I res, bueno, això, que vulneran, vulneran les lleis que els hi dona la gana, poden construir el que vulguin. Uh, també parla, um, voldria parlar de la magnitud d'aquest projecte, que bueno, de, de 168 metres que el volien fer, els han retallat fins a 88 metres, que no està nada mal. Quina llàstima, no? Sí, oh. sí, sí, sí. I estem parlant d'un hotel que tindrà 473 habitacions. És que és difícil quedar-se amb aquests números tan grans, eh? però jo us... Anirem fent recompte. Us emplaço avui. a que el recordeu. 473 habitacions, la més petita de les quals tindrà 43 metres quadrats. 43 metres quadrats a la Barceloneta, al barri Pescador, on les, els habitatges mm, ronden els 20 metres quadrats, doncs eh, tindrem un hotel amb 43 metres quadrats per habitació petita i 278 metres quadrats les habitacions més grans. No està mal. No, sí, sí. Eh, Déu-n'hi-do realment és com... se'n se, se riuen a la cara, realment. sí, és molt, molt dolent, això. Bueno, també comentar-vos que sobre el disseny, que hem dit que era del, de l'arquitecte Ricard Bofill, de fet tampoc és seu el disseny, perquè jo he portat proves gràfiques, m'agrada els nostres ulls. No, nosaltres no, sí, les veiem, vosaltres no. Doncs troba les, les diferències entre aquests tres hotels. El de baix de tot és l'Hotel Vela de Barcelona, el de dalt de tot es diu Hotel Vela Residencial. Hòstia, aquest nom em sona. Hotel Vela Residencial de Panamà. I el del mig és l'hotel... Espera, que ho llegeixo bé, perquè és l'hotel Burj Al Arab a Dubai, al, golf, al Golf Pèrsic. Que vol dir Hotel Vela. Claro, sí. al Golf Pèrsic, sí. Déjate. <laughs> Ja és que he estudiat àrab. Jo ah, vale. veig Quines... tres diferències. Vinga. O sigui, les fotos, un, hi ha una que és més petita que l'altra. Això ha sigut el Word, eh? Que és que no m'havien de caure a les 3 en pues, una... A part d'això jo no hi veig gaire més diferència. No. De fet, el del mig, que és el, el que tothom diu que és un pla, el de Barcelona és un plagi d'aquest, és l'únic hotel de 7 estrelles del món, és l'hotel de més luxe del món, i, i ja, sí tenen ganes de riure per no plorar. I realment tots tres són monstruosos, tots tres són horribles i no sé per què s'insisteix a seguir fent el mateix disseny arreu del món. Però bueno, no us sorprengueu de que en surtin més d'Hotel Velas. Qui sap si, no sé, a Portugal o vés a saber. I bé, davant de tot això, eh, jo ja em quedo sense paraules, o sigui que us deixo... De forma prèvia, jo volia fer una... Bueno, començar a posar el comptador a zero, no? Tenim 473 habitacions, -huh. la ah. més petita a 43 metres quadrats. -huh. Ah. Després ja anirem, ja anirem veient per què. I l'altra és eh, bueno, fer una mica de recompte de delictes i irregularitats, perquè aquí ja hem trobat vulneració a la llei de costes a sabiendes, o sigui, això és delicte. Uh mhm. -huh. Construir en terreny públic sense, sense fer pública l'adjudicació del projecte, eh, això podria ser vàlid per la, pel disseny, diguéssim, però no per, per tota l'adjudicació del projecte i l'execució de les obres, per tant, segona irregularitat, bueno, primera irregularitat i després fer-ho sense aquests processos d'informació pública que no serveixen per res, però que almenys t'enteres d'algú. Dos irregularitats i un delicte. No està mal, no? No està mal, no està <laughs> mal. Una sola obra. Posem el compte a zero, perquè després tindrem més. Anem sumant. De fet, Albert Serratosa, que és enginyer i autor del Pla Comarcal Metropolità, bueno, guanyador d'un Premi Sant Jordi, bueno, un pers una persona amb, amb capacitat, com si diguéssim, o que li diuen, uh, va dir que... Bueno, eh, va dir la frase de com s'ho han fet per poder construir un hotel allà aquest home és urbanista, o sigui, no ens ho estem inventant nosaltres, aquest home sap més o menys del que està parlant i, i s'ho pregunta, no? Com s'ho han fet? No sabem si s'ho pregunta per fer-ho ell després, però realment queda I allí. una pregunta, ja estan començades les obres? Sí, sí, sí, sí, ja es pot, sí, veure. Sí, ja es pot veure. Ja. Van per la planta número... <laughs> no, no sé, la planta... Però està Van per les habitacions de 57 metres perquè la gent es faci una idea, aquest hotel estarà on estava, el, van posar al principi al Cirque du Soleil, em sembla, no? Ah, sí. Bueno, està al final de l'Avinguda Borbó, ah, eh, allà, si tu baixes, si vas a Barceloneta el veus, fijo. On està el Mediterrani, no? El sí. club de natació. Sí, el club de Barceloneta. Cap allà, cap allà, cap allà. Sí, sí, sí, sí. I, de fet, totes aquestes irregularitats també s'han fet a canvi d'algú. O sigui, aquestes quatre constructores s'han mm -hmm. compromès a urbanitzar, a fer el, la segona fase del pla d'urbanització del port. O sigui que quan... Maletinaje? Lo típic, no? O sigui, fem això, tal, i, de, de, i mentrestant també farem allò, no? O sigui... Bueno, de fet, per ser una mica, diguéssim, purista, això és el que normalment li diuen la, la funció social del, de la propietat, no? Si tu construeixes un pis, tens l'obligació de construir també les voreres i tal, uh <laughs> -huh. així com per a, darle a la sociedad un trozo de calle. A mi m'ha fet molta gràcia això que has dit que canviaran el sentit de les oles. Això que vol dir que les oles en lloc de venir cap a la costa aniran cap al mar? <laughs> No, mira, Com això, això diu el, el de la Barceloneta, ho van dir que mm, bueno, deixen fer aquest, eh, aquest hotel dintre del mar, que contamina el paisatge, que modificarà les onades i que s'ha carregat l'escollera. Sí, Segurament. No? Sí, però eh, clar, tu poses un mamotreto dintre del mar sí, i sí, alguna cosa passa. Alguna cosa clar. passa, és que... Sí, bueno, això dona, em sembla que dona molts problemes perquè cada X anys s'ha d'anar drenant la, aquella part de la construcció que està a sobre d'un de, de, de l'aigua, diguéssim, no? que, és, que és una mica aquest cas. O sigui que per molt que estigui a 20 metres també rep una mm. mica... perquè ara que dius això de drenar, m'estic recordant de que el projecte de l'aeroport de Barcelona també el volia sí. ficar dintre el mar i també és de Ricardo Bufill! Sí, Olé. però fins que van preguntar, això em vaig enterar jo també un dia, fins que van preguntar a l'hotel de, no sé si era Singapur o no sé on, que bueno, els hi van explicar això, no? que havia sigut un, com un frau, un fracàs, perquè cada 10 anys s'havien de gastar la mateixa pasta que els havia costat de construir-la en drenar-lo, en mantenir-lo a flote, diguéssim. Ja, ja. O sigui que no és per motius ecològics ni... ni <laughs> Ja diré una cosa que no té res a veure amb això. Molt bé. <laughs> No, però sí amb el, amb el personatge aquest del Ricardo Bofill. És el fill o el, o el pare? No, és el pare, el pare. Ah. El fill ja té prou amb sortir la premsa del cor. El fill es gasta la pasta ah, que sí, li dona al seu papa. Això. Val, val, aleshores no té res a veure. Ah, sí, no, no, no la dic. Val, val, Bueno, són de la mateixa sangre morada, no? Home, algú xuparà, eh, d'aquest hotel, no. ja te digo jo, que el fill... Si algú li arribarà. Per on s'ho fotrà. <laughs> Bueno, eh, passem a una altra notícia i ara us parlarem de, bueno, lo que eh, ja han batejat la nova de, denominació d'origen dels estocs de pisos a vendre, que els promotors i constructors no poden vendre i doncs ara ja en tenen un nou, una nova etiqueta, no? I també parlarem una mica dels nous plans de la nova Aníbal de l'habitatge, Aníbal no Lecter, sinó Aníbal, Aníbal Smith de l'equip A, <laughs> que és la, la nova, bueno, és això, ministra de, de patinatge. Bueno, ja Aquesta fumava puros, també, o no? Doncs no ho sabem, si fumarà puros en l'activitat. <laughs> bueno, doncs això, eh, que ja s'ha aprovat la nova denominació d'origen pels habitatges que els malaurats promotors i constructors no aconsegueixen vendre, degut a la seva codícia, codícia i, i vanitat, no? i que, segons sembla, pretén resoldre l'estoc de, de l'habitatge, que, que clar, que els queda per col·locar encara. Segons sembla, s'anomenarà eh, Vivienda d'Iniciativa Público-Privada. Eh, les seves sigles VIP, con dos P's. Val? I, per altra banda, la setmana passada, el president de l'APC, Associació de Promotors i Constructors d'Espanya, va declarar que no resoldrà el problema si el govern pretén continuar construint més pisos, o sigui, més habitatges de protecció oficial, si encara no es ven eh, l'actual estoc de sobrant de pisos ja construïts. Tanmateix, el bon home, per dir-ho entre cometes, critica la falta de recolzament de les institucions davant la crisi del, del sector. sí, quina barra, vaja. Per altra banda, i en relació amb el tema, segons la nova ministra de Patinatge, i a partir d'ara li direm patinatge perquè d'habitatge està per veure, ja veurem com... <laughs> I la, també l'anomenarem la, Beatriu Passadís, a <laughs> Catalunya. I, o, o, o, bueno, Beatriz Corredor, va, siguem, siguem bons minyons. Va, <laughs> doncs aquesta, la, la, la senyora Patinatge va reconèixer que l'actual sobrant de pisos de protecció oficial o de, o sigui, o d'habitatges de, de protecció oficial en, en castellà no? està entre els 500.000 i 600.000 immobles Renoy, A més, va a asegurar que la decisión de treure aquest stock de pisos caldrá de fondos del Estado y un presupuesto público, de lo que no se puede disponer a ligera. Pues vale, <laughs> menos mal. se lo vamos a dar, pero con tranquilidad. sí. que, bueno, como siempre, no? al final, a més, se financiará la sortida en diners públics, tot plegat de pintar trapicheos como com sempre, entre Maletinaje. Sí, sí. <laughs> Maletinaje. els quals, com sempre, doncs, bueno, acabarem patint tots i no? I parlant de, de, de, de la passadís, doncs, i de, <laughs> de la corredor i, de, i, de, i del seu equip A, o sigui, el Ministeri, <laughs> doncs, bueno, ja, ja, ja tenen les noves mesures, no? Tenen... La, eh, bueno, fomentaran l'habitatge protegit, el lloguer clàssic, això són les, les mesures que volen imposar, ¿vale? o que volen portar a terme. El lloguer clàssic amb opció a compra, intensificar, intensificaran la rehabilitació d'immobles amb el doble objectiu d'absorbir els propers llocs de treball que es perdran de, del sector de la construcció per així donar feina també als proveïdors de materials. Uh -huh. vale. Sí, sí, perfecte. Eh? Molt bé, molt bé. Totalment d'acord, eh? estem totalment d'acord en, <laughs> en que patini tot el que vulgui lloguer clàssic és el lloguer que, que estem acostumats, aquest de que als 5 anys et foten al carrer... I, i que, que et pugen el preu, sí, sí, ah, aquest sí, és no? el clàssic. És el clàssic, no, aquest? Sí, sí. Clàssic. La fórmula tradicional. <laughs> clar, la, I que et demanen anar al bancari i tot això. La més, sí, amb opció sí. a compra. Ells volen que la gent sí. compri pisos. Compra tu piso, un espanyol, una casa. De compra. De compra. Un, un operario, un propietario. <laughs> No, perquè clar, el, o sigui, el preu de l'opció de compra, eh, què serà? Amb el preu que, que tindràs a partir dels 5 anys o tindràs l'opció de comprar el pis a, al cap de dos anys, si vols, o, o quan et caduca el... El que sigui pitjor, això serà. Jo he, sí, sentit, no? no? jo he sentit campanes de que serà a 30 anys, amb la qual no sé com s'ho faran per, per, per saltar-se lo als 5 anys. El decreto Boyer, clar no, clar, lo als, lo als ah. 5 anys, o sigui, de fet, sí, hauran de fer és... algun tipus de compromís exterior al contracte per tal de que tu als 30 anys tinguis opció a, a comprar-lo. A preu, vés a saber. La llei d'arrendaments urbans, el decret Boyer, és això, 5 anys. punto. algo, algo se cuece, eh? perquè amb, amb la propera, bueno, la notícia que, que hi haurà més endavant sobre els nanopisos també parlen de més de 5 anys de, de lloguer. Hi ha una empresa que no puc dir el nom, però es diu Habitat, <laughs> que Habitat? Evi ah, eh, <coughs> evitat. que vol sortir de la crisi mitjançant aquesta fórmula i estan fent el seu... Eh, això seria una bona notícia. Que... És que avui tenim vàries, tenim molts escàndalos. Bueno, però això és una bona notícia, que s'ampli el, el, el temps de lloguer, no? Sí, en teoria sí. Hem de celebrar sí, les sí. petites coses. Sobretot a 1.000 euros. Una Això... gran notícia. Mm. <laughs> bueno, però si els sous pugen a 2.000, no? O 2.500? Això on serà? Sí, a quan? 8.000, segur. <laughs> quan serà? Quan? Quan? Com un altre planeta, no? <laughs> Home, jo si derroguen el decreto Boyer, firmo, tio. Si derroguen. I la Constitució també. Truco a la Beatrice i li dic... Nena, per quin em ve? Vamos a patinar. si no hay listos ...cara, jeta, rostro, ...cara, jeta, te van a romper la cara, cara, cara, cara, cara, cara, cara, cara, cara. Bueno, molta cara és la que té l'Enric Reina, que és el president de l'Associació de Promotors i Constructors eh, d'Espanya, que bueno, van fer una espècie de conferència o algun tipus de presentació, bueno, una cosa d'aquestes de que s'asseuen tots i escolten, i, i van dir dues coses principalment. Aquesta notícia la va donar a TV3, per ser la nostra. Uh, la, la notícia anava per, per diversos cantons, no? Deia, per exemple, que en vivienda nueva no hay margen para hacer descuentos del 20, 30, 40%, salvo en casos excepcionales. Segurament els que no són els seus, clar. I, bueno, I va dir dues coses més que són bastant escandaloses i per això li hem dedicat la cançó als lendacaris. La primera és que eh, volen revisar eh, els preus de la, de la, del preu concertat de Catalunya, que de fet van aprovar fa un mes la Generalitat de Catalunya, que va posar el preu que els hi van dir els promotors, doncs ara ja ho volen revisar. Només han trigat un mes a cansar-se del preu de, dels 4.100 euros que, que havien establert com a màxim a la ciutat de Barcelona, no? Aquesta és la primera. I la segona que va dir és que no, no se sortiran d'això, ells, clar, si els bancs no donen crèdits, o si no donen, no donen hipoteques. O sigui, ara estan pressionant els bancs perquè donin hipoteques, perquè, clar, si no se van a hundir ells. Aleshores, bueno, eh, molta cara per aquesta banda, o sigui, només aprovar els preus concertats i, i després... Eh, i després demanar als bancs que financin, tothom està a la cresta amb els bancs, els americans també, ara tothom li vol fotre les culpes als bancs. I després, bueno, clar, o sigui, el cas és que <clears throat> aquesta gent, la seva intenció és que es compri tot l'estoc, aleshores què han fet? Pues han creat ell, ells la figura que dèieu vosaltres la setmana passada dels preus concertats de Catalunya, no? Què vol dir això? a vivenda de protecció ja, bàsicament, hi havia un tipus, que era la vivenda de protecció oficial, que era que feien un pis i el venien, no? Després, eh, bueno, com que van veure que, que a l'Estat hi havia molta gent que no podia pagar, vam fer el règim, el règim especial. El règim general és aquest que us havia explicat i el règim especial és per persones amb discapacitat, mhm. etc. Després, amb el pas del temps, ja l'Estat ja no, ja no es volia eh, fer càrrec dels pisos de protecció i van crear el preu concertat, que era una tercera categoria de, de vivenda de protecció, que era si jo vull que algú, un constructor, em faci els pisos de protecció, l'haig de pagar una miqueta més. Per això concertaven el, el preu amb els, amb els constructors. Ara ja li han donat un, un, una volta més, una volta més de tuerca a l'assumpte. I han creat una nova categoria de preu concertat uh mhm. -huh. que són molt més cars. I com es diuen aquests? Que són els, el preu concertat de Catalunya. Ah, de Catalunya. Per tant, doncs. de fet, no és una nova categoria, perquè, perquè mhm. si no hauria sigut molt diferent, sinó que és una nova figura amb la que pretenen encarir els, els preus de la vivenda de protecció eh, en règim de concertat. O sigui, això ja existia, que de fet... Encarir eren els... pagar més als, als constructors, suposo. Clar, clar. Però és que, clar, saps què va passar? El, en els anys 90 el que va passar és que va haver uns politiquillos que començaven a demanar diners a canvi d'adjudicar les obres a preu concertat. Uh mhm. -huh. I clar, va arribar un, va arribar un moment Fem que oficial, els no? constructors ja no, tenien, ja no tenien marge de benefici, per això s'han inventat aquesta altra figura, perquè puguin tenir algú de benefici, perquè els polítics s'enduien el 3 o el 20%. O sigui que ara ho fan oficial. Abans eh, era, oficial, ja. clar, abans era per sota de taula, que s'anaven passant la pasta, ah, dona'm a mi, dona'm a mi. I ara, ara ja oficial. sobre la taula i amb una notícia. Sí, sí. Molt bé. I bueno, no sé, molta cara, en general molta cara, no?, aquesta gent. Sí, sí, sí. Té la marinera, sí, sí. A més, en amb la notícia d'abans, que ens amenaçaven que fins que no us venguin els que ja estan construïts, no? No vamos <laughs> no a construir vamos... <laughs> más. No vamos, vaga de eh? <laughs> Mare meva, eh? Sí, n'hi ha d'escoles. Com està el pati? Com està el personal? They tried to make me go to rehab, I said no. Bueno, bueno, seguim endavant. Mm, encara que costa, eh? però vaja. Abans de començar amb la, amb la meva notícia, i és possible que m'interrompin mm, per fer unes quantes eh, bueno, per dir unes quantes coses sobre la manifestació d'ahir de Madrid. Eh, us comento que l'Euribor va arribar al 5% el divendres. Oh, visca, visca, wow. visca. Que guai. Eh, ja i que, i ja està, ja està. I que, a més a més, eh, és, és curiós això que diu el Reina, però és que hi ha promotors que diuen que els preus dels pisos han baixat un, un 15%. O sigui, aquí hi ha algú que o entre ells no ho parlen i tal, o aquí hi ha algú que menteix. Però vaja, mm, potser ni uns ni altres, no? O sigui que ja veurem bueno, doncs la notícia que, que us vull comentar és els nanopisos. És, el, és una idea del Montilla, que ve al Montilla, el nostre president. Sembla eh, eh? Els nanopisos. Sí, sí, els nanopisos. Eh, S'empara en la llei... Montipisos. Montipisos. <laughs> Montipisos, sí. Emparada en la llei de... nacional de l'habitatge i han dit doncs, que, bueno, que volen construir pisos de 15 metres quadrats, 15, 3x5, eh, amb zones comunes per compartir tipus una sala gran allà doncs, perquè la gent es conegui els uns als altres i després tinguis una habitació de 15 metres quadrats amb cuina, lavabo i una petita sala, menjador, mm, mm, llit de matrimoni. Però esto es possible? Jo he vist una foto, bueno, així com una mena de, de, de disseny gràfic, uf, és, és, bueno, mira, és, bueno. és l'optimització de, de l'espai. Jo, jo estic recordant un grup eh, que feia aquestes coses, no?, de construir habitatges de 15 metres quadrats i portar... Mm. <laughs> sí, sí, és veritat, portaven sí, una caputxa. Allà al nord, no? <laughs> bueno, sí, sí, Parlaven sí. raro. S'han posat al Parlaven en indi. Sí, sí, llavors, doncs, bueno, i aquí ja comença a haver-hi gent doncs, que opina, no? Que per això més val anar a presó que també comparteixes els llocs comuns, tens una teva cel·la per tu mateixa, més és gratis, o sigui que, i, bueno, potser és millor això, no? Ah. I, i, i també si pensem una mica més, doncs ens han donat una solució, que no podem comprar un quilo d'arròs, comprem mig quilo, que no podem tenir un pis de 40 metres, en tenim un de 15, que és menys de la meitat, però vaja, no? Mm. I per parelles de 23, no? 25? Sí, això mateix, sí. Però vaja, sí, que, sí. que jo conec gent de, de primera mà que ja han viscut o viuen en pisos de 15 metres quadrats. Han sobreviscut? Sí, sí ha sobreviscut, però <laughs> d'aquella manera. I per una zona com de la Sagrada Família, eh? Mm -hmm. sí, Fem una que... crida especial. Si algú conviu o, o viu malament en aquests pisos, que, que ens enviï un mail a radiovdevivienda.gmail i ens expliqui la seva experiència. Sí, sí, o sigui, és, pot escriure. Eh? Jo, jo el, que, el que em sorprèn realment és que com és que els habitants podem viure en 15 metres quadrats i els turistes tenen 43 metres quadrats d'habitació. Jo sigo con el Hotel Vela, eh? No sí, sé no? Si... Sí. No, faci, faci. 43 és que metres mal, quadrats això. pels turistes i 15 metres quadrats pels habitants d'aquesta ciutat. Hi algo que no quadra. Hi algo, los números no, no nos dan. No, no, no me dan, no me ah, dan. Ah, sí, també comentar-vos, clar, això és per una, per una sèrie determinada de gent, o bé la gent que s'independitza per primera vegada i que marxa de casa, i clar, quan vagi per aquests llocs voldrà un altre cop tornar a casa dels pares eh, i per la gent gran mm, que ha de passar els últims anys de la seva vida en un altre lloc. I... Clar, com que no es poden moure gaire, clar. els hi anirà bé, no? <laughs> Els hi anirà molt bé. des del llit pots agafar la paella i pots obrir sí, la porta. Sí, això mateix. I a més a més és això, és el que us comentava, que aquí parlen de lloguers de 25 anys. Això m'ha semblat una mica estrany, però, però parlant d'això, de començar a fer-los a més llarg termini. Clar, és que amb 5 anys igual, igual te n'adones, no? O sigui, cal, cal firmar per 25 anys perquè jo crec que te n'adones tard o hora de que així no es pot viure. Madres sí. del mundo, preparaos a recibir a vuestros hijos per Navidad. Sí, sí, és veritat. Imagineu-vos imagineu com han de ser, clar, les sares aquestes comunes, si la gent vol, vol fer dinars de Nadal, tots alhora. és molt xungo. És que el Nadal del 2008 serà collonut, eh? Perquè aniran a sopar, el dia, o sigui, eh, cap d'any, la Nochebuena, tot això, no? Però no marxaran, i si acabaran de sopar i, què, nen, no, ten, no tens cara, no? I, <laughs> i ja no marxarà. Una més. Ja no A mi, a mi, de fet, em recorda pisos d'estudiants a saco, sí, no? Sí, Clar. Mare meva, ens estan fent quedar en l'adolescència per Però sempre. Però a saco, sí, sí, és una passada. I bueno, això, això és tot. Déu. Ronaldo, ni eres Beckham, estás pagando una hipoteca Seguro que lloras y que tienes hipo cada vez que oyes que suben los tipos. La gripe del pollo a mí me importa un pedo, es la hipoteca lo que me da miedo. Me da favor que explote la burbuja y que de hambre las tripas me rujan. Como somos personas normales, tenemos hipotecas descomunales. Lo dijo Gripan antes de chapar, la burbuja va a explotar. Nos entró la fiebre del ladrillo y nos compramos todos un pisillo, porteros emigrantes y karatecas. Aquí todo Dios tiene una hipoteca. A mí no me parece nada relevante que en el agonés haya un elefante. A mí la hipoteca es lo que me preocupa. En casa de mis suegros me veo de ocupa. Desde Bumburi hasta David Mega, todos tenemos una hipoteca. Seguro que llora si tienes hipo cuando hoy es que suben los tipos. Tener un piso nunca había pensado, pero mis padres se pusieron muy pesados. Métete en un piso, ten algo tuyo, y yo piqué como un capullo. Los vaqueros gays a mí me dan igual, que no se llevaran el Oscar al final, pero si me suben la hipoteca, ay, lloraré más que en Broadback Mountain. Como somos personas normales, tenemos hipotecas descomunales. Lo dijo Grispan como una bruja, cuidado niños con la burbuja. A mí me da igual que dimita Florentino, lo que me da miedo es quedarme canino y que la burbuja pegue una explosión como una teta de Ana Obregón. Maldita la hora en que compré el adosado, hasta las cejas me he hipotecado, si sube el interés yo me meo toa, me tiro de cabeza a la barbacoa. Desde Bumuri hasta David Meca, todos tenemos una hipoteca. Seguro que lloras si tienes hipo hoy es que suben los tipos. Como somos personas normales, tenemos hipotecas de comunales. Porteros inmigrantes y karatecas, aquí todo Dios tiene una hipoteca. Lo dijo Grispan antes de chapar la burbuja va a explotar. La burbuja a una explosión como una teta de Ana Obregón. Si no eres Ronaldo ni Beckham, seguro que tienes una hipoteca. Si la burbuja un día explota, nos quedaremos con cara de idiotas. El rap de las personas normales que tenemos hipotecas. somos personas normales. Somos personas. normales. unas hipotecas. Buenas, tenemos una llamada de los compañeros de Vivienda de Madrid. Bienvenidos. Nos llaman los compañeros de vivienda Vivienda Madrid. Buenas. Hola, buenas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien, estoy aquí preparando cosas. Bueno, ayer tuvisteis eh, una manifestación en defensa de los de los detenidos por las primeras sentadas. Eh, ¿Nos podéis explicar un poco eh, por qué les detienen y cómo, cómo está el proceso? Bueno, primero te cuento. Eh, a ver, la manifestación de ayer la un grupo de apoyo a los detenidos de la vivienda que se compone de gente que somos de la asamblea y otras porque pues bueno y te explico ya de cómo de cómo fueron detenidos pues eh, aquí en Madrid, eh, al igual que en Barcelona, el día 14, pues sale un montón de gente a la calle. Pero sale mucha gente y no solo sale a la sentada que está convocada, sino que sale además un momento en el que tras una hora y pico de sentada, eh, pues a eso, eso, eso, nos vamos al Congreso, pues se sale lo que, lo que era una sentada, se convierte en una manifestación y empieza a andar. desde luego, delegación no había previsto que fuera un éxito tal, y lo y la vamos los, los agentes que había desplegados pues eran, eran bastante poquitos esa manifestación se convierte vamos yo creo que es de las que más largas eh, he vivido por lo menos desde desde los días de la guerra de Irak y bueno, pues recorre un poco todos los sitios emblemáticos que no te concederían nunca para una manifestación, pues el Congreso de los Diputados, eh, el Palacio de Oriente, eh, la Plaza de la Villa donde antes estaba el Ayuntamiento, y todo esto pues cortando calles de una forma alegre y festiva, ¿no? Entonces cuando llega el 21, pues evidentemente ya no les va a pillar, eh, ya se sabía, en la propia manifestación se grita que el siguiente domingo nos volveríamos a juntar y, evidentemente ya no les pilla por sorpresa. Se arman un buen humor, ¿no? ¿Eh? Sí, sí. Nada, que simplemente pues la estrategia suya fue cerrar sol y pues eso, en cada una de las salidas de la plaza había decenas de antidisturbios. Empieza de nuevo quiere salir para reivindicar eh, su derecho a una vivienda. Pero claro, eh, ya en los primeros intentos de salir pacíficamente, pues se producen cargas. En cuanto se acerca uno a la policía, pues pues vamos, varios, varios y palizas, eh, de las cuales hay bastantes fotos y testimonios. Es que son muy cariñosos, ¿no? Los policías en Madrid. <laughs> sí, desde luego. Sí, se, y van, con órdenes, cuando van con órdenes claras, pues, pues ya eh, <laughs> te puedes esperar todo de ellos. Claro, ¿no? Si ya no les hacen falta las órdenes, imagínate cuando las tienen. Efectivamente. Entonces, nada, pues eso, eh, la gente no desiste, bueno, mucha gente se marcha a casa, otros otros no desisten. Nada, simplemente pues hay gente que sale en metro, gente que sale en pequeños grupos de uno en uno pues para sortear el cordón policial y en diferentes lugares se van haciendo convocatorias espontáneas que después a las 7 o a las 8 en, en, Banco de España, ¿no? Ahí donde es. Y tal. Todas eso, en cuanto se reúne la gente y corta una calle, eh, aparecen antidisturbios y bueno, hay cargas eh, pues, por decenas de lugares en Madrid. Y cargas que además no son respondidas. Y por lo mismo que te contaba antes, eh, la composición de gente de las sentadas no era que, ¿no? Y pues, pues eso. Pero lo impresionante de todo esto, bueno, en la tercera sentada se produjo una situación muy similar. Ya para la cuarta la cosa fue perdiendo algo de fuerza. Y lo increíble de esto es eso, que de los nueve detenidos de esa segunda sentada, de ese primer día de represión, eh, de repente, que el los detenidos ha sido una cosa más lógica, que les han puesto un delito de falta de manifestación ilegal, que es lo único imputable, eh, que, es, que, es, algo, digamos, que no se resuelve con una multa. Eh, a estos les acusan de agresión a la autoridad, eh, de los públicos y a ellos de haber impactado encima de, vamos, de, o sea, mientras que unos dicen que, digamos, hay dos policías que saben quiénes son y que les dieron en un momento. Entonces, para los dos estos piden seis años y para los otros cinco años y dos meses. Sí, claro, el tema <laughs> es, que los hechos son tan diferentes de, cómo lo quieren explicar que, uno no puede <laughs> más que quedarse estupefacto <laughs> y decir, bueno, no sé. Es bastante esperpéntico, de verdad. Sí, sí. Además, ya te digo, si hubiera disturbios, ha habido otras ocasiones en las que chavales han pagado por disturbios cuando se sabe perfectamente que no fueron ellos, pues el caso de los Antilou, que de repente eh, hay fotos del chico que está ya detenido cuando se supone que impacta, cuando se supone que está tirando un ladrillo, porque están, está inmortalizado el momento en el que se tira un ladrillo y se sabe que no es él. Pero es que en este caso <laughs> ni siquiera se hubo, hubo esa clase de, respuesta por parte de los manifestantes. Entonces, claro, evidentemente, pues vosotros también lo sabéis bien, ¿no? Cuando se toca el tema de la vivienda, pues no, no les hace mucha gracia. Bueno, Después eh, daremos algunos datos para, para, para, que la gente pueda colaborar con la defensa de los detenidos. Ahora nos gustaría que valoráis un poco la manifestación de ayer, cómo se produjo, eh, bueno, cómo fue. Pues bueno, la manifestación, eh, eh, cuando hemos convocado cosas sobre la vivienda, la respuesta suele ser mejor que cuando hablas de temas de detenidos, evidentemente. Pues bueno, la gente pues evidentemente como que el problema si lo siente de cerca pues lo vive mucho y tal. Pero ayer la verdad es que como primer paso salió bastante bien, pues asistieron unas mil personas. Eh, fue, todo muy tranquilo, estaba comunicado a delegación de gobierno, con recorrido ya tratado, respetamos escrupulosamente el tema de los tiempos y eso, porque claro, en la medida en la que convocas y tal, se ponen más, más chulos, por decirlo así, con, ¿sabes? Con, pues ya se acaba, tenéis que cerrar ya, porque tal, pues igual. <laughs> Y bueno, pues, pues nada, dentro de eso bastante bien. Eh, asistieron compas de, muy, de muchos lados. Eh, quiero decir que había gente también, se notaba que eran de las sentadas y tal. Pero bueno, de momento hay que luchar por porque tengo influencia, porque luego el eco mediático ha sido bastante flojo y, bueno, y porque creo, bueno, creemos que esta, que esta causa en concreto debería poder, eh, no sé, eh, hacer, vamos, perder la solidaridad de más gente. Bueno, eso es una lógica, ¿no? Cierran el grifo y, sobre todo para hablar de represión, ¿no? Nadie quiere hablar de, represión y de polis malos y cosas así. Es un tema muy difícil, claro, porque además es de enfrentarte un poco a, la realidad y, acercarte a la gente que más jorobada está. Eh, no, no es cierto que es así, pero pero también debería despertar la, indignación de la gente. Pero bueno, yo digo que como primer paso yo creo que, ha estado bastante bien. A falta todavía de una valoración como grupo que pues, se reúne ya la semana que viene. Muy bien. A ver, eh, ¿de qué forma creéis que se puede ayudar, que se puede ayudar desde, desde otros puntos de la península al, apoyo a los detenidos, aparte de, los números de cuenta de la web que, daremos? Eh, aparte de visibilizar el problema, que ya es bastante importante, ¿qué creéis más que, podemos hacer el resto? Yo, justo esto último que dices, creo que es el eje fundamental. O sea, que en el programa de radio le dediquéis un rato a hablar de eso y tal yo creo que es un paso bastante importante. Yo, vamos, tendría en cuenta que el gran problema de este problema es que es muy poco visible, que en su momento salió un pelín, pero ahora mismo no hay muchísima de la gente que, que participó en las sentadas y que por una razón u otra dejó de hacerlo, pues igual si se enteran más de las convocatorias de vivienda y de esto simplemente ni se enteran, ¿no? Durante mucho tiempo no se sabía qué iba a pasar con estos detenidos, así que visibilizarlo eh, yo creo que es fundamental y a partir de ahí, pues bueno, eh, <laughs> en principio desde escribir cartas a los políticos o utilizar los contactos que se tenga, eh, pues reclamando el hecho a a, pues bueno, a intentar realizar acciones o concentraciones o cualquier otro tipo de, movilización que, señale y que manifieste la solidaridad con los detenidos. A ver, eh, nosotros tenemos disponible una página web que es eh, www.detenidosporunavivienda.org y aquí supongo que encontraremos pues las maneras de canalizar esa protesta o el apoyo a los detenidos, etcétera, ¿no? allí encontramos esto que he mencionado antes del número de cuenta, también numeroso material gráfico que pues que explicita un poco cómo eran, cómo han sido las cosas, eh, donde pues eso se pueden ver numerosos vídeos eh, <laughs> donde se ve claramente quién es el agresor y quién es el agredido, eh, o quiénes fueron y quiénes, pero pero vamos, eh, a partir de ahí sí podemos ver un montón de cosas, pero sobre todo también tener mucha imaginación y dar ideas, porque, pues bueno, eh, de momento el juicio falta tiempo, pero sería un, buen dato y un buen precedente poder abortarlo y que se retiraran las acusaciones antes de que llegue al juzgado. Bueno, eh, así para, para como, como, primera como primera indicación el número de cuenta que ya lo, decimos aquí porque bueno porque sí que es el 2100 2282 4302 4496 Repito, 2100 2282 4302 4496 Bueno, pues eh, nada, mm, pues, por, lo, pues. por de pronto ha sido un placer hablar contigo. Te doy paso con el resto de compañeros que están aquí, que te quieren hacer ah, también algunas preguntas y algunos comentarios. Muy bien, un abrazo. Bueno, yo quería preguntarte, ¿el juicio tiene fecha de juicio o cómo está? Pues vamos a ver, ahora eh, lo que les ha llegado, de hecho no debería haberles llegado dentro de la dentro de la ruta normal de, pues cómo van estas cosas de los juicios, porque es eh, lo que el fiscal escribe al juez <coughs> para decirle que inicie un proceso porque ha visto X razones y bueno, que básicamente las pruebas son las declaraciones de dos policías, o vamos, o de unos policías, en principio de los más importantes son los dos que se supone que son impactados, pues donde cuentan un poco que me le cuentan al juez o el fiscal le cuenta al juez a través de estos que si a las 7 se había producido X violencia, a las 8 no sé qué y a las 10 les detuvieron no sé dónde. Algo totalmente inverosímil ya, porque A, ah, mm. no se produjo violencia y B, es totalmente imposible que, en eso, ¿no? Que justo, tiempos no llega, ¿no? Que tomen, que tomen a la gente que supuestamente hizo algo a las 7 a las 10 de la noche en otro lugar totalmente distinto. De hecho, uno de los detenidos, bueno, tiene tiene, o yo como le decían al mando por el walkie, que, a estos los metieran, vamos, que les imputara, no, me acuerdo qué término utiliza, pero vamos, lo que podríamos definir como el pacto del manifestante, ¿no? desórdenes públicos y todo esto. Entonces, eh, pues esto no debería haberle llegado, pero la, una de las abogadas escribe al juez para intentar retirar lo que es eh, tampoco me acuerdo cómo es el término jurídico, pero es que básicamente que los detenidos tienen que firmar cada dos semanas en el juzgado. Entonces es, eh, la abogada escribe para decir que no hay peligrosidad, que tal cual, que no hay razón para pensar que se vayan a escapar y que, y que pues no, que, es la obligación esta de ir a escribir a, de ir a firmar cada dos semanas al juzgado. El juez le responde que no, y junto a esa respuesta de no envía esto, que de momento no tendría por qué haberlo enviado, que son pues las acusaciones del fiscal hacia ellos. Entonces es a partir de ahí donde nos enteramos, pero falta ahora un paso previo, que es que el juzgado mande oficialmente la notificación a cada uno de los detenidos o a su representante legal y eso podría tardar, bueno, debería haber llegado ya. En principio estas cosas, no sé, ahora yo con lo de la huelga de justicia, pues igual nos pasan 15 años y todo sigue así. Pero bueno, hablando en serio, la abogada habla de entre seis meses y un año para que se produzca la vista. Y todavía no ha llegado esa notificación que les tiene que llegar. Entonces, pues eso es lo que, lo que contaba antes, que, que, lo, que lo suyo sería, sería importante que el fiscal, que la presión política fuera lo suficientemente fuerte para, para que el fiscal eh, pues se lo pensara dos veces y retirara antes de, seguir con el trago retirara ya los cargos y quedaran absueltos. Claro, porque has dicho que en los medios tampoco ha habido mucha repercusión, ni de la manera ni entonces, o sea, <laughs> en su momento salió un pelín, porque la verdad, bueno, como el 20 minutos le había dado un poco de, publicidad al tema, eh, lo de las sentadas así espontáneas y tal, al principio, mientras no asustó, que fue durante muy poquito tiempo, les gustó, y bueno, pues salió incluso en el país, tenía un artículo muy duro hacia la policía referente al día 21 que se llamaba V de violencia. Joder. <laughs> y la V de violencia era referente a la policía y hablaba de, cómo lo podéis encontrar si buscáis en Google V de violencia, merece la pena. También está colgado en la página de detenidos y en la nuestra. Pero, pero bueno, que eso, pues nada, la periodista narra eh, <laughs> básicamente que, si cuando los jóvenes salen a la calle a protestar se les va a moler a palo es un buen precedente para, para aunque se crea que sí, para establecer paz social y, mantenernos contentos o callados. ¿no? Porque pues, igual poco a poco <laughs> las respuestas van siendo otras. Claro, sí, pero, pero bueno, en cualquier caso, la, a ese nivel los medios hicieron un pelín de eco, pero lo cierto es que nada relevante. o sea, que no era un tema tampoco que quisieran sacar más allá de, de, momentos muy puntuales. Y ahora que se manifiesta esta acusación, que pues lo cierto es que todavía lo notamos como más lejano, ¿no? Porque para otras cosas sí hacen más caso, según cómo sople el viento, pero para esto evidentemente es un tema que, no les gusta nada. Y que, bueno, pues excepto en casos muy concretos, ayer así de tele vino Telecinco, pero ha salido muy reflejado muy poquito. Ya. Bueno, pues nada, mucha suerte, un abrazo fuerte desde Barcelona. No sé si mis compañeros quieren preguntar algo. Solo una pregunta, dentro de la gravedad, claro, evidentemente, ¿cómo se encuentran ellos? ¿Cómo están de ánimos? Bien, eh, bien, o sea, vamos a ver, esto es un proceso de hace dos años, en su momento tendría más miedo en el cuerpo, pero pero bueno, yo qué sé, eh, la mayoría son bastante jóvenes. hay, hay entre los 20 y los 30 más o menos. Y y bueno, pues eh, al margen de, lo que te puede interrumpir la vida cada dos días, como que yo creo que tampoco ninguno, vamos, ninguno de nosotros en realidad, ni ellos ni nosotros, acaba de interiorizar que llegue a ser posible que al final se produzca la condena. Hay precedentes ya muy malos que, que deberían darnos un poco de miedo, pero, pero de alguna manera es como tan increíble que yo creo que, que muchas veces dices, bueno, esto, esto luego se resolverá y bueno, también los abogados les dan esperanzas, porque lo que se refiere a las pruebas documentales y tal, pues lo cierto es que en un juicio eh, tendría que tocar, vamos, no sé, habrá que, ver qué juez sale, pero pero vamos, que, en principio las pruebas eh, <laughs> documentales están todas de un lado, lo único que hay es declaración de policía. Lo malo es que, claro, eso sí que tiene peso de ley. Bueno, pero es más difícil, ¿no?, tener solo los testimonios de los policías que... Sí, es difícil, pero bueno, ya sabes estas cosas, eh, lo que contaba antes, hay casos que con pruebas documentales <laughs> totalmente clarísimas, el juez dice que no valen por H o por Q, y lo único que se queda para el juicio, después de la, fase de instrucción, es, es X pruebas que, <laughs> que, bueno, que no relatan todos los hechos, y a lo mejor si solo son las declaraciones de la policía y un par de lesiones del meñique, pues, pues eso, pues igual hay más suerte, igual menos. De todas maneras, sí, yo creo que de momento estamos en que se podrá parar. Muy bien. Bueno, pues nada, eh, hasta aquí todo. Recordamos otra vez la página web donde está todo el material para difundir, para alertar a los amigos, etcétera, que es www.detenidospornavienda.org y el número de cuenta 2100-2282-4302-001-74496. Y nada, desearos mucha suerte y hasta muy pronto. Bueno, pues muchas gracias y bueno, seguro que nos vemos por la calle dentro de, poco. un abrazo muy fuerte. Venga, un abrazo a todos. Chao. bueno, bueno, bueno, Freedom, Freedom. <laughs> Que, que perquè Gran cançó. qui no ho entengui vol dir llibertat, vull dir per polici pels policies, per la... Pels llibertat d'expressió, llibertat de moviment, llibertat, llibertat pel franqui, llibertat... Així. Ah, per tothom. No, de fet, a, aquesta estratègia de, de criminalitzar les, les mogudes, sobretot quan és, quan és el que no els agrada, que és una cosa festiva, reivindicativa amb, amb espontaneïtat, amb creativitat, etc. i sense, sense un ordre vertical, això els espanta molt, no? I per això la primera manera de trobar-nos la llibertat de fer aquestes coses és moler-nos a palos uh mhm. -huh. o assustar-nos de qualsevol manera, no? I les persecucions judicials tenen aquest objectiu principal, que uh mhm. -huh. és espantar la gent. Bueno, de, de fet, en aquest cas no ho van aconseguir, no? Fa dos anys que a Madrid hi van haver els detinguts i, i, i la... han continuat al carrer. I això que hauria sigut fàcil perquè realment el perfil de gent que sortia en aquestes manifestacions era totalment gent del carrer, però, però gent, gent que no estava adscrita a cap moviment social ni res per l'estil. O sigui que mm, jo crec que demostra molt no? el fet de que després la gent hagi sortit al carrer igualment i s'hagi manifestat i s'hagi bellugat vull dir que no s'han no amedrentat no? i això està, està molt bé I, i què, què fort el que ens comentava el company de Madrid de que havien estaven com senyalats de perillosos que havien d'anar cada, cada mes a firmar no? a, venir a fitxar no? Como ben, si... sí, venir a firmar para, para bueno, que todavía están ahí ¿no? que no se van a fugar sí, sí, como si, sí, si fossin perillosos per, per l'ordre públic o cosas de sí. Sí, la gente que piensa es peligrosa, ¿no? Por eso os animamos a ser muy peligrosos, a pensar mucho y a manifestarse, a actuar y a seguir eh, con la defensa de, de vuestros detenidos, gente de Madrid. <laughs> Muchos ánimos. creo que Radio Bronca no llega a Madrid, tío. Bueno, es internet, es internet. internet. Internet. Tanto el mundo desde Japón lo podrían no, la verdad es que esto de la, gente espera, bueno, la espera del juicio tiene que ser, lo que has preguntado tú, Marcos, tiene que ser realmente angustiante, ¿no? De, ah, porque realmente hay precedentes de, casos sin ton ni son que han llegado, bueno, ah, yo me estaba acordando de Frankie muchísimo, ¿no? De, eso, que sin ninguna prueba, solo con, con la opinión de un policía que es probatoria en este estado, pues ya solo con eso pueden pueden meter a alguien en la cárcel. Es que está sacado de madre, totalmente. Cualquier es que está sacado de madre, no, se entiende. Bueno, eh, como ánimo también, pues recordamos que hemos dado unos cuantos casos de irregularidades graves y, y en el siguiente programa daremos una noticia de la que os podemos avanzar ah, que tiene que ver con Polaris Wall que también hay delitos por ahí, ¿no? Que vayan a buscar allí donde se realizan, ¿no? O el de la OHL, del Hotel Vela. tío, que lo pillen a él, joder, que nos dejen en paz. No, pero no interesa, porque claro, por, lo bajini, pues también aporta su... ¿Su, cuota? Su granito de harina o su calderilla, ¿no? no, la verdad es que bastante contundente. Pues nada, lo dicho, muchos ánimos, gente de Madrid. Seguid protestando, adelante con la campaña de detenidos y ahí estaremos apoyando. En lo que podamos. Radio V de Vivienda, a Radio Bronca se por de FM. Hola, què tal? Acabes de trucar al contestador automàtic de UB de Vivienda. En aquests moments no et podem atendre perquè, malauradament, estem lluitant per un habitatge digne. Si vols deixar alguna informació o algun missatge, el pots deixar en el moment que tu vulguis. Salut! Hola, sóc el portaveu dels Pardals de Collserola. Som un col·lectiu en risc d'exclusió social. Ens estan traient els arbres i hem de marxar d'aquí. A més a més, deixo una pregunta a l'aire. Els nius són caríssims i les branquetes són molt barates. Algú s'està forrant. Bueno, i passem a la recta final del programa amb algunes sugerències per si us avorriu. Com sempre, eh, comencem amb el 29 de maig, que hi ha una xerrada a porta sobre la nova inscripció popular de sol·licituds d'habitatge al 20% de la renda. És una xerrada, que potser el Carles ens pot dir alguna cosa més? Sí, és al centre cívic de Porta Sawyer. Això està, ara no recordo ben bé el carrer, però és carrer Estudiants, per allà. Eh, bé, a la plaça Sawyer, a sota de la plaça Sawyer, eh, farem una xerradeta explicant pues, això, la nova, la nova campanya d'inscripció per, per sol·licituds d'habitatge al 20% de renda i us animem a tots a venir i a veure què, què podem fer amb aquest barri tan, tan assolat per l'especulació. Molt bé. També tenim el cap de setmana que ve un campionat de futbol per la humanitat i contra el neoliberalisme que organitzen els zapatistes com cada any Ah, I aquest any torna al seu lloc originari, que és el Forat de la Vergonya. De fet, apuntar-vos em sembla que ja no esteu a temps, però si ens voleu veure podeu venir a l'entrega de trofeus, que estarem nosaltres allà recollint el premi de, del campionat. Aquest any no quedarem últims, de veritat. No, perquè jugo jo, perdona. <laughs> Quan... que xulo. Tenim comprats bueno. a tots els jutges i àrbitres i el que hi hagi. Sí, amb, amb, sí. amb vivendes. Vale, sí. vale dinaje, otra vez. Bueno, res, que avui de vivienda formarem equipillo i estarem allà sudando la camiseta pels qui vulgueu anar-hi. I també m'acaben de passar una informació d'última hora. Avui a les 8 de la tarda hi ha el passe de la primera pel·lícula d'un cicle de cinema que estan muntant UB de Vivienda i la PHRP del carrer Vinyó 33 que és un cicle de cinema sobre la ciutat del miedo. Eh, aquest cicle està format per Mm, espera que les conto, 3, 4, 5 pel·lícules, una de cada dècada, i tracta sobre miedos urbanos i ciència-ficció. Les pel·lícules han estat escollides per un gran especialista anomenat Daniele i també participant i militant de UB de Vivienda, i comença avui diumenge, dia 25, a les 8 de la tarda, amb la pel·lícula eh, Punto Límite. La ciutat després de l'atòmica. Hola, aquesta és boníssima. Està dirigida per Sidney Lumet. Eh, tenim pel·lícules també pels següents diumenges, diumenge dia 1, el dia 8, el dia 15 i el dia 22, cada diumenge a les 8 de la tarda, al carrer Avinyó 33, al costat de la plaça del Tripi. Són sessions obertes, l'espai és limitat, però bueno, hi cabrem suficientment. Um, hi ha altres, les altres pel·lícules són L'amenaza d'Andròmeda, Cuando el destino nos alcance, El bosque i per tancar el Sicla Los hijos de los hombres. Bueno, molt recomanables. Sí, sí. I per acabar, tenim unes jornades contra el Moving el dia 7 de juny, que ho munta la gent de la teixidora i bueno, que estan fent un treball bastant bo sobre bueno, ajuntant la gent que està sofrint moving i posant un tema, el tema una mica a la palestra. Um, el dia 7 de juny hi haurà aquestes jornades que bueno, també estan farcides amb un conjunt de cercaviles, dinars i xerrades que encara no està concretat però bueno, només cal informar-se una miqueta a la pàgina web de la Teixidora és http teixidora.squad um, començant amb S, en anglès .net teixidora.squad.net i jo fins aquí les meves propostes. No sé si en teniu alguna altra. Doncs no. El dia 1 mm. de juny hi ha la reunió de la coordinadora d'assemblees locals. Uh mhm. -huh. El dia 1 de juny, diumenge, uh, no sabem en quina ciutat és, però... <laughs> Otro misterio. Ens envieu un mail a, al mail de de Vivienda i de Ràdio UB de Vivienda arroba gmail.com i, i us ho direm. Va, sí, si hi ha algú escoltant, que ens escrigui. Va, ah, que ens per favor, per favor. Per veure si hi ha algú, no? De fet, banda. A, a mi m'han arribat veus que algú d'èxit ens escolta. Si ens escolta, moltes gràcies! Sí, sí, la mare del que... Marcos, una salutació especial, la nostra fan número 1. Hola, mama. Avui no he dit verda. Oh! Ho he dit ara. Merda. <laughs> Me... Oh. Mari Carmen, li tenim dit, li tenim dit que no ho digui. Bueno, hi ha molta més gent, no? Vinyo 33, que segur que s'estarà escoltant. Em sembla que no arriba al dial, però bueno... No. Ah. Internet, Va, per internet. Per internet segur però... que ens escolten, vaja. I molta gent... Ah, i una salutació especial a la gent del Caufec, del Pla, que, que últimament han tingut mogudes i Hosti, tal, sí. i doncs una salutació ah, Estan convidats al programa. Ja ens posem en contacte amb ells per... Que ens, que ens ho vinguin a explicar, no? sí, sí, ens en volem enterar. Una salutació ben forta i tot això. Molt bé. Doncs, bueno, doncs, res més. Una... I ja, uh, bueno, direm que hem anat... Ei, que anem al cine, no? Sí, sí, anem al cine. Sí, sí. sí. Tenim seguits reservats, nosaltres. Punto límite, ciclo de ciència fricción. Va, vine. Vine, tu també. Avinyó 33, recorda. Adéu. Adéu. Adéu. Passeu, passeu, de les tristors en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Fa una nit lluna que fa llum. Els convidats van arribant i van omplint tota la casa i de colors i de perfum. Eus aquí, de neus amb vulgars i dos tres porquets, el gos de Nupi, el secretari Emili, en Simbat i l'Ibabam. I també Lola Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i Barbasú, i Franquistenc i a l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Gita i